Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Thank you. 5. je srpnja 1932. godine. U Portugalu novi je premijer preuzeo dužnost. Za tu zemlju preuzimanje dužnosti novog premijera nije nekakav važan događaj. Od proglašenja Republike 1910. godine Portugal je do te 32. imao 45 vlada. Carlos Maja Pinto je tako bio premijer od 5. studenog do 16. prosinca 1921. Antonio Maria da Silva vodio je tri vlade u nizu druga po redu, trajala je od 30. studenog do 7. prosinca 1922. U takvom svijetu stupanje na dužnost novog premijera ne bi trebao biti događaj za pamćenje. Ali taj 5. srpnja 1932. bit će kako važan za povijest Portugala. Osoba koja će tada stupiti na dužnost premijera desetljećima će biti ključna osoba u životima Portugalaca. Njegov glas bit će sve prisutan. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Čuli ste glas Antonija de Oliveira Salazara. Tog 5. srpnja 1932. njemu će vojna hunta povjeriti da sastavi novu vladu. Na dužnosti premijera Salazar će ostati sve do 27. rujna 1968. Više od 36 godina. 45 vlada koje su se izmijenile od proglašenja Republike 1910. godine mnogima su bile dokaz da Republika ne funkcionira. Vojska je bila najglasnija u optuživanju republikanskih političara. U tome imala veliku potporu pristalica monarhije i katoličke crkve. Republikanci su imali plan stvaranja sekularnog Portugala utemeljenog na obrazovanom građanstvu. Vojska, monarhisti i crkva taj program nisu smatrali privlačnim. Te 1926. puno je ljudi planiralo udar protiv 45. vlade Portugala, koju je vodio veteran niza vlada Antonio Maria da Silva. Douglas Wheeler u knjizi Republikanski Portugal, politička povijest 1910. 1926. piše. Vojni pokret koji se pojavio 28. svibnja 1926. godine bio je rezultat organizacije ne jedne, već nekoliko mreža. Bila je to orgija urota, sastanaka u vojarnama, susreta u hotelima i šaputanja u uredima. Nikada u povijesti Prve republike nije toliko ljudi u tako dugom vremenu kovalo tako mnogo urota. Do sredine svibnja, možda i ranije, dio urote postao je i javno poznat. Spominjalo se urotu u novinskim uvodnicima i člancima te političkim karikaturama. Povjesničari su kasnije pokušavali razmrsiti sve te urotničke krugove koji su radili u glavi Republici. Bilo je tu generala i pukovnika, ali i mlađih časnika, poručnika i satnika koji su bili nestrpljivi od svojih zapovjednika. Bilo je tu čak i civila povezani s vojskom, poput radikalnih republikanaca koji su s monarhistima dijelili prijezir prema republikancima koji su vladali Portugalom. Douglas Wheeler piše. Pokret od 28. svibnja sastavljen je prvenstveno od urotnika iz časničkog zbora, koji su namjerno izbjegavali svaku vezu s civilnim skupinama. Većinu odlučnog organizacijskog posla, veze, rasprave, putovanja obavili su mladi časnici iz sjevernih garnizona, posebno u Bragi i kuimbri Ti mladi časnici tražili su vodstvo starijih, viših časnika, ali su ih pažljivo birali od onih kojima su pristupili. U sedmoj vojnoj diviziji u Tomaru zapovjednik uroti nije obavijestio svog načelnika stožera. Ti su časnici imali potporu od civila iz integralističke stranke, uključujući i đake i studente koji su bili pod utjecajem konzervativnih učenja svojih nastavnika i propagande prointegralističkih novina. U skladu s tradicionalnim pripremama za pronunciamento, mlađi časnici obavili su sav posao, dok su stariji časnici zadržali stav čekaj i vidi. Nije se te 1926. godine vojska po prvi puta odlučila uplesti u politiku. Već nakon pet godina Republike vojska je po prvi puta izvela državni udar i general Pimenta de Castro formirao je prvu vojnu vladu. Ona u tradiciji vlada Republikanskog Portugala nije dugo trajala. Brzo nakon tog udara svoj su udar izveli republikanci. Od tog prvog udara vojska će igrati važnu ulogu u Portugalu. U siječnju 1926. u Bragi, gradu na sjeverozapadu Portugala, stvorena je jezgra vojne hunte koja će srušiti republiku. U Portugalu je te 1926. bilo osam vojnih divizija. U svakoj od njih urotnici su imali svoju ekipu. Središta udara trebalo je biti u Lisabonu, Kuimbri i Bragi. Planovi o državnom udaru nisu bili najbolje čuvani. Douglas Wheeler piše. Da se stvara važna urota protiv vlade bila je najgore čuvana tajna desetljeća. Kako je to iskusni monarhist komentirao nekoliko godina kasnije, u portugalskoj politici bilo je nemoguće čuvati tajne. Vlada je bila svjesno urota i nije ostala pasivna. Napori Silmine vlade da razoruža urotnike tako što će premjestiti nezadovoljne časnike iz Lisabona u provincije izazvale neke probleme, ali oni nisu bili ozbiljni kao dva problema koja su mučila urotnike. Problemi s vodstvom i heterogenost urotnika. Komitet u Bragi tražio je vođu koji je trebao biti general s vojnim prestižem, republikanac s dobrom reputacijom i imenom koje nije vezano uz politiku. Takvog su pronašli u generalu Alvešu Rosadasu, konzervativcu i heroju iz Afrike, koji je, na iznenađenje urotnika, 28. travnja naglo umro od ciroze jetre. Urotnici su onda odlučili odgoditi pokret do lipnja. Sada je trebalo naći novog vođu udara. Izbor je pao na generala Gomeša da Koštu, heroja iz Prvog svjetskog rata i Afrike. Njega je kontaktirao poručnik Pereira de Carvalho 25. svibnja 1926. godine. Gomeš da Košta je pristao. Ostale hunte odlučile su da će prihvatiti njegov izbor i čekati njegove prve poteze. A oni su bili brzi. Brzo nakon što mu je ponuđeno vodstvo udara, on je u rano jutro 28. svibnja u Bragi objavio da želi svrgnuti republikansku vladu i pozvao je sve divizije da mu se pridruže u tome. U sljedećih nekoliko dana poslao je telegrame u sve vojne garnizone i čekao je njihov odgovor. Vlada je pokušala zaustaviti taj udar. Uhitila je neke članove urote, ali do večeri 29. svibnja njezin utjecaj se srušio. Kasno navečer 29. svibnja 1926. godine predsjednik vlade Silva dao je ostavku. Njemu se namjeravao pridružiti i predsjednik Portugala bernardino Machado, ali ga je od tog poteza odgovorio potpukovnik Antonio Ribeira de Carvalho. Machado je onda za premijera imenovao mornaričkog zapovjednika Jose Mendes Cabesadasa. Taj je pak potez razljutio vođe urote, koje su sad vidjele suparnika u pokušaju preuzimanja vlasti činilo se da je Portugal na rubu građanskog rata. Konačno je vođa pobune odlučio krenuti iz Brage. Douglas Wheeler piše. Nakon razdoblja razočaranja i oklijevanja, tijekom kojeg je svećenik iz Brage pomogao naoružati oklijevajućeg vođu nužnom odlučnošću, Gomež da Košta krenuo je prema portu 30. svibnja, a onda vlakom nastavio prema Lisabonu. Do 4. lipnja više od 6000 vojnika iz sjevernih garnizona, uključujući i stožer u Sakavemu, stvorilo je prsten oko Lisabona. Predsjednik Mašado dao je ostavku 1. lipnja. Jose Mendes Cabesadas preuzeo je funkcije predsjednika Republike i predsjednika vlade. Gomes da Košta dobio je utješne položaje ministra rata, kolonija i poljoprivrede. Takav raspored dužnosti nije jamčio dugi mir. Vojska je 1926. godine svrgnula s vlasti civilnu vladu jer je smatrala da je civilna vlada nestabilna i izvor problema. Ključan dokaz za to bili su teško stanje u Portugalu i postojanje 45 vlada od 1910. do 26 kako je onda vojska iskoristila prvo svoje vrijeme na vlasti. Jose Mendes Cabesadas bio je premijer od 30. svibnja do 17. lipnja 1926. Onda ga je svrgnuo nezadovoljni ministar rata, kolonija i poljoprivrede i vođa udara Manuel de Oliveira Gomes da Košta, koji je bio premijer od 17. lipnja do 9. srpnja 1926. Njega je na mjestu predsjednika vlade smijenio general Antonio Oscar de Fragoso Carmona, koji je na premijerskom mjestu se zadržao nešto manje od dvije godine. Svo to vrijeme vojne vlade Portugal je nalikovao na republiku koju su svrgnule vođe vojne urote. Douglas Wheeler piše. Režim je cenzurirao novine, zatvorio kongres, zakonodavno tijelo neće se sastati do siječnja 1935. i zatvorio opozicijske političare. Dok su se urote nastavile stvarati u kafićima, sveučilištima, ulicama, uredima i vojarnama, inicijalna dobra reputacija diktature počela je propadati. Između sredine 1926. i sredine 1931. bilo je ne manje od tuceta planiranih pobuna. Od njih je osam došlo na ulice i rezultiralo nasiljem, ali fragmentirana ljevica i centar nisu mogli razbiti časnički stisak nad državom. 3. lipnja 1926. Antonio de Oliveira Salazar, profesor ekonomije sa sveučilišta u Coimbri, imenovan je za ministra financija. Nakon 16 dana dao je ostavku. On se činio kao jedan u nizu političara civila koji će se izmijeniti na čelu ministarstva za vrijeme vladavine vojske. Ali Salazar će biti sve samo ne političar s kratkotrenim stažom. Vojska nije namjeravala dopustiti da joj vlast izbjegne iz ruku. Godine 1928. general Antonio Oscar de Fragoso Carmona ponovno je ponudio Salazaru mjesto ministra financija. Sada je general prihvatio Salazarove uvjete. Salazar je opravdao povjerenje uravnoteženjem proračuna. Godine 1930. Salazaru je vojska ponudila ministarstvo kolonija i tamo je on po ukusu vojske unio red. 5. srpnja 1932. vojska je Salazaru ponudila najveću nagradu, mjesto predsjednika vlade. On je to mjesto prihvatio. Sada je Salazar postao tako jak da je vojska služila njemu, a ne on njoj. Salazar je sada sam mogao postavljati ministre i krenuo je stvarati Portugal po svom ukusu i volji. Njegov Portugal kriče se iza sintagme nova država. U njoj će Salazar pokušati izgraditi svoj model korporativne države. Govori magistar Želimir Brala, socijeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Koncept korporativne države se provodi uz snažnu represiju uz represiju političke policije koja je mijenjala svoje nazive u povijesti, ali je ostala zapamćena kao PID i koja je nemilosrdno progonila sve oponente. Baš tajna, klasična policija, čiji su se službenici školovali i usavršavali i u gestapo i u svim drugim sličnim policijama u svijetu. Što znači korporativizam? Zašto korporativna država? Latinski korpus znači tijelo i upravo je zato izabran termin jer se država gleda kao tijelo koje ima različite organe, koje se sastoji od različitih organa i ono što je zanimljivo, ta ideologija se čini da su prvo promicali kršćanski socijalni pokreti, govoreći o korporacijama, odnosno o udruženjima zanatlija i trgovaca u srednjem vijeku. Krajem 19. stoljeća se ta ideja ponovo pojavljuje da bi se našao treći put, treći socijalno-ekonomski put između liberalnog kapitalizma s jedne strane i između revolucionarnih ideologija sa druge strane, kao na primjer marksizam ili anarhizam. 30. godina je korporativni pogled na društvo i državu bio veoma popularan i on će roditi, iznijeti na površinu Mussolinija u Italiji. Korporatizam ili korporativizam proizvod je teorije koje je domislio Adam Müller, njemački publicist i politički ekonomist koji je savjetovao princa Klemensa Metternicha, ministra vanjskih poslova i kancelara hasbuških careva i kraljeva Franje I i Ferdinanda I. Miller je smatrao da stabilnost starog poretka u Europi, koje je tako žarko želio očuvati princ Metternich, ovisi o odbacivanju kako tekovina francuske revolucije, tako i liberalne ekonomije. Miller je stari poredak u Europi namjeravao čuvati staleškom državom, koja bi imala božansko pravo i bila organizirana tako da regulira kako proizvodnju, tako i odnose između staleža. Staleži su nastali po uzoru na srednjovjekovne staleže, ali su u Millerovoj korporativnoj državi oni trebali biti ustrojeni kao srednjovjekovni cehovi ili korporacije, koje bi regulirale dio društvenog života i proizvodnje. Kako je Metternich zbačen s položaja moći u revoluciji 1848. tako su i Millerove ideje izgubile na privlačnosti. Korporativizam je ponovno uskrsnuo kada se u Europi ponovno krajem 19. stoljeća pojavila mogućnost pojave revolucije. Korporativizam se sa svojim staležima koji bi harmonično živjeli, vođeni od suverene države s božanskim pravom, ponovo činio kao dobra ideja velikom broju europskih konzervativaca. Svoju prvu primjenu ideja korporativizam će doživjeti u fašističkoj Italiji. Salazar je bio veliki poklonik fašističkih ideja. Dakle, tijelo, društvo i država su tijelo. Naravno, tijelo treba povezati. Tko će ga povezati u jedno organsko društvo? Upravo vlada, da bi ona to mogla učiniti, ona mora biti čvrsta, i ne smije se dopustiti da se tom tijelu nanese nikakva šteta. Jer svako, svaki organ u tom tijelu naravno ima svoje mjesto, ima svoju ulogu koju mora igrati, ne smije se tome štetiti. Salazar je to formulirao na način, danas bismo rekli populistički, tako je počeo u jednom svom govoru sa nekoliko izjava na diskutimuš. Nećemo raspravljati o pa o čemu nje nećemo raspravljati, nećemo raspraviti o Bogu. jer katolicizam je dakle sama bit portugalskog društva. Katolička crkva ne smije sudjelovati u vlasti, mora biti odvojena od države, ali to je naša bit i mi se moramo truditi da što više upravljamo društvo, da budu zadovoljeni postulati katoličke crkve. Druga stvar koju se ne smije, nećemo raspravljati, kaže on, jeste domovina. Domovina domovina kao vrhunski koncept, dakle nacija u svom kompletnom teritorijalnom integritetu, teritorijalnom s jedne strane, moralnom s druge strane, potpuno, naravno, neovisna, koja ima povijesnu misiju. Vraća se u tom govoru na povijesnu misiju. Mi smo 1415. godine počeli širiti kršćanstvo po svijetu, otkrivati nove svjetove i naša historijska zadaća je da to i dalje, i dalje radimo. Kako to učiniti? nacionalizmom portugalskim koji će isključivati bilo kakve druge elemente koji bi mogli narušiti tu projiciranu sliku. Kad se govori nacionalizam, treba spomenuti Portugal je jedini primjer kontinentalne monoetničke evropske zemlje. Praktički u Portugalu žive samo Portugalci. Dakle, to nije nacionalizam u smislu odbojnosti ili čak šovinizma prema nekim drugim etničkim ili etnolingvističkim zajednicama, nego je to naprosto nacija, nacionalizam, dakle nacija kao vrhunac i vrhunski cilj kojemu treba biti sve to podređeno. Vojska je u državnom udaru od 26. svibnja 1926. dokrajčila prvu republiku u Portugalu. Portugal je u vrijeme monarhije bio na glasu kao jedno od siromašnijih zemalja u Europi, koja je uvijek bila na rubu bankrota. Republika to stanje nije popravila. Vojska se bojala da će danje propadanje javnih financija dovesti do još jednog bankrota, a u ovome bi u pitanje mogle doći i portugalske kolonije, prije svega Angola i Mozambik, koje su zauzimale goleme dijelove Afrike i u kojima je bilo prirodnih bogatstava za iskorištavanje. Kada su vojne vlasti po drugi puta ponudile Salazaru da bude ministar financija, dale su mu potpunu kontrolu nad javnim financijama. To je bio njegov uvjet za ulazak u vladu. Salazar je to brzo vratio. Proračun za 1928. na 29. bio je prvi uravnoteženi proračun u zadnjih 15 godina. Vrlo brzo je Salazar potvrdio svoj položaj. Godine 1932. postao je premijer. Sljedeće godine na plebiscitu donesen je ustav koji je utemeljio autoritarnu državu u kojoj je smjela biti samo jedna stranka, Salazarova nacionalna unija. Salazar je uspio ujediniti monarhiste, konzervativne republikance, fašiste, nacionaliste, katoličku crkvu, velike zemlje posjednike i bogate poslovne ljude. Svi su oni u Salazaru vidjeli učinkovitog zaštitnika. Portugalsku ekonomiju Salazar je utemeljio na korporativizmu i na vladavini nekoliko moćnih obitelji korporacija. Fernando Andersen Guimaraš u knjizi Izvori angolanskog građanskog rata piše u industriji, brodogradnji i bankarstvu nekoliko je korporacija dobilo ono što bi se moglo nazvati monopolna kontrola. To su bila područja društvene i političke klase koja je dala najviše trenutačne potpore Salazaru. Ekonomska moć zemlje bila je centralizirana u rukama malenog broja obitelji i skupina koje su dominirale ekonomskim sektorima. Nakon velike ekonomske krize, golem broj bankrota doveo je daljnje koncentracije kapitala u čak još manji broj ruku, još više jačajući stari sustav oligarhijske kontrole ekonomije. Ta kontrola u metropoli često je rezultirala i u nadmoći u sličnim novčanim i industrijskim skupinama i u kolonijama. Osim toga, vodeće položaje u vladi često su držali članovi tih proširenih obitelji. Salazar je bio dovoljno pažljiv da ne dovede u pitanje sigurnost tih obitelji i korporativnih skupina koje su gospodarile portugalskim, industrijskim i financijskim sektorom. Nije Salazar namjeravao samo stegnuti ekonomiju čvrsto u svoj stisak. On je to isto htio napraviti s društvom. Točno se znalo o čemu se može razgovarati u njegovoj jednopartijskoj diktaturi. Nećemo raspravljati, dodaje još on, niti o obitelji. Dakle, obitelj je temeljna jezgra našega društva, njoj sve mora biti podređeno, njoj je na čelu pater familias, pa onda postoje cinični komentari, budući da je obitelj sve, onda je u redu da žene nemaju pravo glasa, nego da pater familias jedin glasa u ime cijele obitelji. Nadalje, ne raspravljamo o radu. To je posebna njegova jedna postavka zanimljiva. On tvrdi da rad oplemenjuje čovjeka, a nerad ga uništava. Prema tome, treba se stvoriti uvjete da svi rade i da zarađuju. Ne treba davati socijalnu pomoć, država ne treba pomagati one koji nemaju posla, zato što oni ne shvaćaju dovoljno da se moraju još više truditi da nađu posao i živjeli bi od socijalne pomoći. Eto, to je slika onako u nekoliko poteza kistom koji je oslikao njegov pogled na društvo, na državu. I dalje kad govori o korporativnoj državi, on kaže, evo, vidite, ima ovakve postoje države, onakve postoje države, naša država je nova država. Ta će nova država provesti sve zamisli u život. Nova država štadu novu i to je ostalo kao termin koji se upotrebljava za taj period dok je Salazar bio na vlasti. you Tony Judd u svojoj posjeratnoj povijesti Europe Salazarov Portugal opisuje kao zemlju u kojoj vladaju cenzura, klerikalizam, korporacije i nerazvijenost, posebno na selu. Salazarovom Portugalu divili su se neki od ideologa europskog fašizma. Jedan od tih obožavatelja bio je Charles Murat, voditelj Action Française, pokreta koji je nastao 1899. i koji je zagovarao pobožni integralni nacionalizam koji je naglašavao primat države nad pojedincem. Mora je bio poznat po tome što je za Leona Bluma, socijalističkog premijera Francuske i vođu Narodnog fronta, rekao da ga treba ustrijeliti i to u leđa. Mora je nakon francuske kapitulacije u drugom svjetskom ratu postao jaki zagovornik Petenove kolaboracionističke vlade. Nakon oslobođenja Francuske osuđen je na doživotni zatvor. Pušten je 1952. iz zatvora zbog narušenog zdravlja. Te 1952. Mora je i umro. Salazar i Mora dopisivali su se sve dok vođa Aksion Francaise nije umro. Salazaru su se svidjele Moraove ideje, Morao se svidjelo kako ih Salazar u svojoj novoj državi primjenjuje. A što je to štadu novu? Štadu novu su, dakle, svi organi, nova država su svi organi koji konstituiraju naciju, naciju u smislu teritorij plus stanovništvo. Oni svi moraju biti predstavljeni, svi moraju sudjelovati u političkom životu, od obitelji preko župa, općina, korporacija, dakle udruženja raznih. U bazi su, u temelju toga, e, nove države su primarni takozvani elementi. Dakle, to su nacionalni sindikati u kojima su zaposlenici, radnici i članovi liberalnih zanimanja, onda razno razne udruženja koja objedinjuju poduzeća i trgovačka društva, ruralne zajednice e, poljoprivrednih vlasnika, vlasnika zemalja i radnici, udruge ribara i tako dalje. Drugi sekundarni ili intermedijalni element su nacionalne federacije ili regionalne federacije, dakle savezi tih istih udruženja koji su u temelju. A korporacije u užem smislu inkarniraju, postavljaju jedinstvenu organizaciju e, proizvodnih snaga koje integralno zastupaju njihove interese, to su ekonomske korporacije prvenstveno, naravno, ali postoje i takozvane moralne korporacije sa e, ciljem da se pomaže bolnice iz razno raznih zaklada ili dijelom i od državnih zaklada, vrtići, ubožnice, zatim korporacije kulturne, kako on kaže, sa znanstvenim, literarnim i umjetničkim ciljevima, dakle to su sveučilišta, to su akademije, to su razna društva umjetnika. Salazarova nova država imala je nacionalnu skupštinu s dva doma. U predstavničkom domu birani su zastupnici svake četiri godine, ali u bloku, unutar jedine nacionalne unije. Drugi je dom skupštine bio korporativni dom u kojem su bili predstavnici zanimanja. U nacionalnoj skupštini mogli su biti samo podržavatelji vlade. Štrajkovi su bili zabranjeni. Sve odnose između radnika i poslodavaca uređivala je država, uglavnom na korist poslodavaca. U novoj državi red i poredak bili su glavne vrijednosti. Sloboda se nije spominjala. Portugal više nije bio nemirna zemlja kakva je bila za prave republike, ali taj je mir plaćen strogom cenzurom, sve prisutnom vladinom propagandom i birokracijom, te zatvaranjem svih onih koji bi se usprotivili takvom poredku. Za red se, pored policije, brinula i tajna policija PIDE, koja je bila tiha, učinkovita i svi su je se bojali. Tony Judd u svojoj posjeratnoj povijesti Europe ovako opisuje rezultate Salazarovog vladanja Portugalom. Opći životni standard u Salazarovom Portugalu bio je više sličan tadašnjoj Africi nego europskom kontinentu. Godišnji prihod po glavi stanovnika u 1960. godini bio je samo 160 dolara. U usporedbi u Turskoj je te godine on iznosio 219 dolara. U Sjedinjenim američkim državama 1453 dolara. Bogati su uistinu bili vrlo bogati. Smrtnost djece bila je najviše u Europi i 32% stanovništva bilo je nepismeno. Salazar, ekonomist koji je godinama predavao na sveučilištu u Coimbri, nije samo bio neuzbuđen za ostalošću Portugala, on je na nju gledao kao na ključ stabilnosti. Kada je obavješten da je nafta nađena u portugalskoj koloniji Angoli, on je to komentirao ovako. Šteta. Kada su 1936. nacionalisti pod vodstvom Franciska Franka krenuli u pobunu protiv Španjolske republike, Salazar ih je pozdravio s odobravanjem. Franko i Salazar bili su u mnogo čemu podjednaki, imali su iste vrijednosti i ciljeve. Ali Salazar se i bojao Španjolske, makar ona i bila pod vlašću srodnog diktatora. Odnosi sa Španjolskom su posebni odnosi u Portugalu kroz vjekove. Zemljopisno gledano, Portugal ima jednu jedinu granicu, kopnenu granicu, ona je sa Španjolskom. Ali postoji jedna, po mišljenju Portugalaca, Portugalaca nacionalista još i dan danas, jedna vrlo nesretna epizoda iz njihove povijesti. Naime, 1578. godine je mladi kralj eh, Sebastian, mladi imao je 15 godina, je otišao u rat i nestao kod Alcacer Kebira. I budući da je bio očito, da se malo našalimo, neozbiljan dečko koji je lakomisleno poslušao savjete svojih dvorjana koji su imali svoje interese, velmoža koji su imali svoje interese, išao je on osobnu borbu i nestao je na ratnom poprištu u Maroku majčinom kolateralnom linijom bio je veza sa Španjolskom. I tako je 1580. godine, nakon dvije godine regenstva, Portugal ušao u personalnu uniju sa Španjolskom. Portugal je 1640. godine uspio izaći iz te personalne unije, zahvaljujući upravo problemima koje je Madridski dvor imao sa kataloncima tada, koji su počeli tada pokazivati pretenzije da se odvoje od španjolske krune i zahvaljujući pažnji Madrida koja je bila usmjerena prema Kataluniji, Kataloniji. Portugal je nekako uspio isposlovati da ponovo stekne nezavisnost i samostalnost. Dakle, sad se vraćamo u 1936. godinu, kada počinje građanski rat u Španjolskoj. Salazar je vrlo oprezno prilazio tom pitanju i premda su postojali pojedine političke stranke u Portugalu koje su htjele da Portugal priskoči u pomoć bilo Franku, a drugi su pa htjeli da priskoči u pomoć republikancima, je uspio balansirati i kod kuće i međunarodno da prvo vrijeme, očekujući očito da vidi kako će se stvari razvijati. Međutim, kad je Franco došao na vlast, onda je Salazar zaključio da mu je najbolje da sklopi pakt nekakav sa Frankom, da se ta događanja, kao prvo događanja, a zatim i substancijalno revolucionarna događanja, ne bi prenijelo na portugalski teritorij. Max Hastings u knjizi Tajni rat, špijuni, šifre i gerilci 1939. 1945. piše da je Lisabon uz Bern, Madrid i Stockholm za vrijeme drugog svjetskog rata postao neka vrsta obavještajne tržnice, gdje su se agenti i doušnici sila osovine i saveznika sukobljavali oko obavještajnih podataka. U tom sukobljavanju ti špijuni natjecali su se i za naklonost lokalnih tajnih policija i obavještajnih službi. U Portugalu nije bilo su sumnje tko uživa naklonost lokalnih sigurnosnih službi. Šef portugalske tajne policije, Agotinja Laurenso, žestoki podržavatelj njemačkih nacista i bliski suradnik Salazara, davao je agentima Abvera, njemačke obavještajne službe, čak i liste putnika koje su britanski civilni prijevoznici prijavljivali portugalskim vlastima. Tako su njemački agenti znali tko leti iz Lisabona za London. Lisabon je za špijune drugog svjetskog rata bio i poželjno odredište, znatno bolje od zemalja od nacista okupirane Europe. Max Hastings piše. Stranci koji su stigli u glavni grad Portugala iz ruševnih i zamračenih gradova Europe bili su očarani bijelim tramvajima, kafićima, orkestrima i cvijećem koje je bilo posvuda. Malcolm Muggeridge napisao je Lisabon sa svim svojim svjetlima činio se nakon dvije godine zamrašenja kao nebeska vizija. Prvog dana samo sam lutao ulicama, čudeći se trgovinama, restoranima, s njihovim beskrajnim jelovnicima, lijepim ženama i kafićima koji su se raširili po pločnicima. Njemačke operacije u Lisabonu imale su središte u peterokatnom konzulatu, čiji su veći dio zauzimali Abwehr i SD, iako je MI5 imao listu od 135 lokalnih adresa koje je koristilo osoblje, često za svoje privatne svrhe. U proljeće 1942. Abwehrov bojnik Brede, časnik Luftwaffea, koji je protiv svoje volje postavljen u obavištajnu službu, obavijestio admirala Kanarisa da je njegova postaja u Lisabonu potkupljena od dna do vrha. Salazar je za vrijeme drugog svjetskog rata proklamirao politiku neutralnosti, ali je pažljivo svoju zemlju usmjeravao prema onoj strani koja se činila pobjedničkom. U početku rata to su bile sile osovine. Kako su sile osovine počele gubiti rat, tako je i Salazar okrenuo polako zemlju prema saveznicima. Doduše, nije imao ni velikog izbora. Kako to piše Max Hastings, pripadnici OSS-a, Ureda za strateške službe, ratne preteče Cije, htjeli su u Portugalu, točnije u otocima koji su bili od strateške važnosti u Atlantiku, pokrenuti pobunu protiv Salazarovog režima, koji su smatrali fašističkim i sklonim Njemačkoj i Italiji. Američki otpravnik poslova u Lisabonu, George Cannon uspio je spriječiti tu akciju. Saveznici su te strateške otoke u Atlantiku dobili na miran način. Idući korak koji je učinio je učinio 42. na 43. godinu. Trajao je proces e, otprilike godinu dana. Naime, saveznicima je, da bi se borili protiv e, Hitlera, dakle antihitlerovskoj koaliciji, zapadnoj, anglosaksonskoj, je bilo potrebno geostrateški važno mjesto koje kontrolira Portugal. A to je Azorski arhipelag, koji je otprilike na pola puta između Amerike i Europe i koji je bio važan iz dva razloga. Jedan su je luke, dakle opskrba brodova, eventualno remont brodova, vojnih transportera, okupljanje konvoja da bi išli prema Europi i tako dalje a sa druge strane aerodrom, veliki aerodrom koji je omogućavao dolet iz Sjedinjenih država. Kad su saveznici počeli planirati otvaranje zapadnog fronta, prvo su htjeli zauzeti naprosto, okupirati Azorsko otočje, dakle oduzeti ga od Portugala. Međutim, Portugalci su uspjeli nekako izmanevrirati uz pomoć Velike Britanije. Tu se ta stara alijansa pokazala korisnom. Britanski ambasador u Lisabonu, neki Richard Campbell, je imao dovoljno autoriteta i dovoljno očito političke snage da u foreign office-u isposluje da on pokuša prekovarati sa Portugalcima, pa da će možda uspjeti postići milom ono što su htjeli postići silom. I zaista taj proces se nešto malo otegnuo. Na kraju se Velika Britanija pozvala na taj sporazum iz 1373. godine između Velike Britanije i Portugala i odobrila korištenje baze, baza na Azorima da bi e, se rat mogao što uspješnije i što efikasnije privesti kraju. Interesantno je usput da su Azori ostali kao važna američka baza sve do relativno nedavno, a bili bi i dalje već bi tehnologija rata se promijenila, više nije potrebno imati takav nosač aviona usred Atlantika. Oružane snage su puno mobilnije i na kopnu i na, i na moru, da i ne govorimo o zraku, o dronovima, o drugim stvarima. Godine 1940. francuski pisac Albert Carstavan napisao je da je Salazar čovjek koji nema sklonost ni težnju za moći. Car je još napisao da je Salazar napravljen za tiho razmišljanje o abstraktnim problemima i da u njemu nema ni najmanjeg komadića ambicije za političku slavu i da on ne nalazi užitka u bilo kojem obliku gospodstva nad bližnjim. Godinu dana prije nego što je car Stavan napisao ove retke, Salazar je pored dužnosti premijera imao i ove funkcije u vladi. Bio je ministar vanjskih poslova, ministar financija i ministar obrane. Salazar je od Portugala napravio neku vrstu rezervata, izvan kojeg je on namjeravao zadržati sve ono što je dolazilo od suvremenog svijeta. Veći dio vremena, nakon drugog svjetskog rata, Salazar je sprečavao da Coca-Cola uđe u Portugal. Bojao se njezinog utjecaja na Portugalke i Portugalce. Takav Portugal ipak je bio koristan saveznicima. Godine 1949. on je bio jedna od država utemeljiteljica NATO saveza. Ali tek šest godina nakon osnivanja NATO saveza Portugal je primljen u članstvo Ujedinjenih naroda. Portugal je iz niza razloga pod njegovim rukovodstvom se našao izoliran u međunarodnoj zajednici. Poslije rata je postao opterećenje za ono progresivno doba koje je vladalo druge polovici 40. godina, osnivanje Ujedinjenih naroda, stvaranje zapravo novog svjetskog poretka tu se Portugal sada nalazi kao zastarjeli, demodirani, recimo tako, koji ništa novoga ne želi uvesti. Malo pomalo Portugal je zaista izoliran. Izoliran je kulturno, izoliran je čak i na nekim, nekim momentima i ekonomski. Međutim, koji je odgovor na to Salazar? On kaže da mi smo, veli Portugalci, urguljozament soš. Mi smo Portugalci, dakle, ponosno sami iz čega se vidi da se vraća toj ideji integralnog nacionalizma koji ne smije se dopustiti da strani utjecaj kao što je Coca-Cola prodiru i da kvare e, biće nacionalno koje je stoljećima bilo prema tradicionalnim vrednostima okrenuto i tako dalje. Međutim se poslije toga pokazalo da Portugal nije razvio industriju kad ju je treba razvijati dovoljno. I nakon drugog svjetskog rata, dakle kad sve druge europske ili većina drugih europskih država kad se počinje imati velike stope rasta, zahvaljujući bilo programima saveznika, zahvaljujući vlastitim resursima, Portugal nekako ne uspijeva se uklopiti u to društvo. Ostaje poljoprivredna zemlja ekstenzivne dobrim dijelom poljoprivrede, osim toga žita u centru i ne uspijeva dostići ekonomske standarde koji su vladali, koji su vladali drugdje. Portugal će tek sa ulaskom 1986. u Europsku zajednicu, odnosno Europsku uniju, će dobiti zamah koji ga je doveo ovamo u novo stanje u kojem je danas, a to je da je riječ o za hrvatske prilike visoko razvijenoj zemlji sa diversificiranom ekonomijom, ali i dalje bez imalo prirodnih bogatstava, bez e, nafte, bez kapi nafte, nema ni kapi nafte, niti plina, nemaju rudnih bogatstava nikakvih. Dakle, sve oni zaista sve moraju učiniti vlastitom pameću i vlastitim rukama. 5. srpnja 1932. godine general Antonio Oscar de Fragoso Cramona imenovao je Antonija de Oliveira Salazara za premijera Portugala. 11. travnja sljedeće godine, nakon što je prihvaćen na namještenom plebiscitu, na snagu je stupio novi portugalski ustav koji je Salazaru omogućio stvaranje njegove nove države. Sljedećih 36 godina Portugalke i Portugalci živeće u toj Salazarovoj novoj državi. Malo je toga u tom vremenu moglo nastati u Portugalu, a da bude privlačno i zanimljivo ostatku Europe. Za sve te privlačne stvari Salazar nije bio puno zaslužan, osim što je doveo Portugal u stanje da ljudi sreću i zabavu mogu naći u tim stvarima. Jednu od dopuštenih zabava Portugalaca ovako opisuje David Goldblatt u knjizi Lopta je okrugla. Prije nego što je Salazar preuzeo vlast, ta se igra pokazala dovoljno popularnom da u velikim gradovima privuče masu od nekoliko desetaka tisuća. Salazar je prihvatio nogomet prvenstveno kao moćan društveni sedativ, a ne kao nadahnuće za nacionalnu veličinu. Za razliku od drugih autoritarnih nacionalista, on nije bio spreman financirati nacionalnu nogometnu momčad. Profesionalizacija i komercijalizacija nogometa napravile su malo pomaka, jer je portugalsko društvo bilo uglavnom ruralno, siromašno i izolirano. Kao i ostatak ekonomije, nogomet se mogao industrializirati samo kolebljivo i nepotpuno. Bio je isključivo koncentriran u Lisabonu i Portu. Nakon drugog svjetskog rata, u skoro jedinstvenom slučaju infrastrukturnog ulaganja, vlada je proslavila otvaranje novog nacionalnog stadiona neposredno izvan Lisabona. Pozvali su Englesku na susret i na utakmici je bio prisutan cijeli kabinet, uključujući i Salazara, koji je svjedočio teškom porazu Portugala od 10-0. Portugal se nije uspio kvalificirati na sljedeća četiri svjetska prvenstva. Reprezentacija je ponovno ponižena na kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 1954. kada je od Austrije u Beču izgubila 9-1. Stvari su se za portugalski nogomet počele mijenjati krajem 1950. godina. U Portugal su počeli dolaziti puti igrači iz portugalskih kolonija, uglavnom Angole i Mozambika. Prvi takav važni igrač bio je Angolac Miguel Arcanjo, koji je potpisao za Porto. Do 1960-ih Benfica, Porto i Sporting izgradili su stadione od armiranog betona i počeli ih puniti s desecima tisuća gledatelja. Od ta tri kluba najjača je bila Benfica. Njezin predsjednik Mauricio Vieira de Brito je za trenera doveo Mađara Belu Gutmana koji je stvorio veliku Benfiku. Još je samo trebao veliki igrač. Benfica je njega dobila naravno iz portugalskih kolonija. Godine 1960-ih taj je klub kroz svoju skautsku mrežu u slamovima Mozambika otkrio čudesan mladenački talent Eusebija da Silve Ferreira. Godine 1961. Benfica je osvojila svoj prvi kup europskih prvaka. U finalu je pobjedila Barcelonu s 3-2. Sljedeće godine Benfica je osvojila svoj drugi kup prvaka, pobjedivši Real iz Madrida s rezultatom 5-3. Eusebio je dao dva gola. Nogomet, portugalski futebol, bio je samo jedan od tri F iza kojih su se krila dopuštena zadovoljstva koje je Portugalcima dopuštao Salazar u novoj državi. Portugalci su s jedne strane bili orguljozament soš, odnosno ponosno sami, kako je govorio Salazar, a s druge strane ih je karakterizirala 3F. Koje su tri bitne odrednice portugalske nacije? F. Fadu, F. Fatima, if futbol, dakle nogomet. Dobro, za Fatimu je jasno. Fatima e, je kao jedno od e, svetišća, jedno od polova kršćanskog, rimokatoličkog svijeta, je interesantna ne samo ideološki, nego i ekonomski, jer se e, goleme količine deviza priljevaju kada hodočasnici dolaze tamo. Nogomet, i to je jasno, tada u njegovo doba dva kluba su dominirala Benfica i Sporting i još malo Portu na sjeveru tada u manjoj mjeri. Nogomet je i dan danas, šale se mnogi, jedna vrsta religije koju Portugalci imaju kad imaju i neku drugu religiju pored toga. Dakle, obožavanje tih odlazaka na nogometne utakmice, idolatrija nogometaša, slavni je Zebiju koji je 60. godina prošloga stoljeća harao nogometnim svijetom, porijeklom iz Mozambika. Kad je umro pred nekoliko godina, zbog njega je prekršen zakon i odmah je prenesen u mauzole gdje su najveći velikani portugalske povijesti. Dakle, nogomet ima i dan danas, a i tada je imao golemu društvenu ulogu. Fadu je pak pučka pjesma, ima nekoliko teorija kako je nastao Fadu, ali e, jedna od koja mi se čini najprihvatljivijim, nastao je u drugoj polovici 19. stoljeća u lisabonskim e, lučkim krčmama. Kao i većina stvari u Portugalu za vrijeme Salazarove vladavine i nogomet je imao svoju tamnu stranu. Eusebio je postao omiljeni igrač. Reprezentaciju Portugala predvodio je na svjetskom prvenstvu u Engleskoj do polufinala. Nakon izgubljene utakmice od Engleske, Portugal je utakmici za treće mjesto pobjedio Sovjetski savez s 2-1. Eusebio je dao jedan gol. Salazar je Eusebija proglasio za nacionalno blago. Naravno, to je značilo da to blago ne može otići igrati za neku stranu momčad. David golblat donosi ove Eusebijeve riječi. Juventus je došao po mene kada mi je bilo 19. Nakon svjetskog prvenstva Inter mi je ponudio veliku ponudu, koja bi od mene učinila najbolje plaćenog igrača na svijetu, a meni nije bilo dopušteno da odem. Zašto? Salazar nije bio moj otac, sigurno nije bio moja majka. Tko mu je dao to pravo? Istina je ta da je on bio moj robovlasnik, kao što je bio robovlasnik cijele države. Pored nogometa i vjere, futebola i Fatime, postao je još jedan odušak za Portugalce u Salazarovom režimu. Govori magister Želimir Brala, socijeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Fadu je pak pučka pjesma, tematika je redovito nostalgična, pjevač ili pjevačica se žale što su izgubili ljubav ili što je otišao na more ili što ga je ostavila dakle ove uobičajene teme. I sa Fadom je u vezi jedan fenomen, kulturni fenomen, evropski i ako ne i svjetski a to je Amalija Rodriguez, pjevačica Fada koja je počela još za vrijeme Salazarove rane vladavine, ali poslije kad su počeli ovi audiovizualni sistemi, gramofonske ploče i tako dalje, kad se počeli širiti po svijetu, ona je postala evropski i svjetski fenomen zbog vještine upravljanja tom posebnom tehnikom na koju se pjeva fadom i zbog ljepote izvede uopće. Do te mjere da je ona identificirana sa Salazarom dobrim dijelom. Premda sirota Amalija nije ništa imala sa Salazarom. Ona je naprosto imala nesreću da se rodila u to vrijeme kad je pravila karijeru i kad je željela nastupati, a onda su identificirali sa Salazarom koji je činjenicu da ona prodire da pjeva po svim svjetskim scenama je naravno koristio za svoju političku propagandu. Tako da danas ljevi e, intelektualci, pogotovo ako su vezani uz komunističku partiju Portugala, ne mogu ni čut za Amaliju jer je smatraju kolaboracionistom na neki način sa i Fadu kao takav, budući upravo zbog te politike 3F ili zbog e, definicije 3F prema kojima je su Portugalci definirani, portugalska kultura, povijest, sve je definirano, biće portugalsko nacionalno je definirano e, s pomoću tih triju f Godine 1935. uvodniku časopisa O Mundo Portugues napisanom povodom pokretanja redovitih krstarenja iz Portugala prema Angoli, zelenorodskim otocima i Sao Tome i Principeu, na koje su morali odlaziti studenti, pisale su ove riječi. Mi moramo uvijek održati živim u portugalskom narodu san o onome preko mora i svijest i ponos o carstvu. Bez carstva mi bi bili malena zemlja, s njim smo velika a baš to kolonijalno carstvo dovešće do raspadanja najdugovječnije zapadnoevropske diktature. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.